الحديث الثاني الحديث الثاني بما يثبت رمضان hadithi ya pili kwa ipi tunaweza kuthibitisha kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين Hadithi iliyopokelewa عبد الله بن عمر radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala imuendee na baba yake Umar bin Khattab anasema amesema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tasumu hatta tarau alhilala msifunge mpaka mhakikisha mmeona mwezi wala tuftiru hatta tarauhu wala msimfungue Ramadhani yani kufungua ya kuswali idi ya fitri hata tarau mpaka muhakisha mmeona huo mwezi fain ghumma alaikum, na mwezi ukikuwa umefichika kwenyu faqduru lahu, basi muhisabu siku hii hadithi imepokelewa na Imamu Bukhari na Muslim katika vitabu vyao Sahih Bukhari wa Sahih Muslim wa fi riwayatin lahuma na riwaya nyingine inapokewa kwa hawa imamu wawili fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata ikiwa hamwezi mkaona mwezi basi muhesabu Shaabani kwa siku thalathini baada ya siku thalathini basi muhesabu siku inayofuatilia basi mmeingia kwenye Ramadhani mfunge hii hadithi tunapoiona ni dalili ya kuwa kufunga Ramadhani ni wajibu wakati kama wakati itakapothibitika kuwa mwezi umeandama kisheria ikiwa mwezi maandama kisheria umebainika kisheria mwezi umeandama basi Ramadhani ni lazima tufunge na Ramadhani ni lazima na pia tunafahamu katika hadithi ni lazima mtu akamilishe siku 30 katika siku za Shaaban ikivyotokana kama mawingu imeziba mwezi haujaonekana hama hawezi hakuweza kwa mtu mwezi haukuweza kuonekana basi ni lazima tuhisabu siku 30 katika siku za Shaaban ili ndio tuweze tuingie katika siku za Ramadhani kwa sababu Mtume Muhammad sallam katika hadithi nyingine alisema ha, alionyesha mwezi wa Kiislamu imma ni 29 ama 39 imma 29 ama 30 na pia katika hiyo pia hadithi inabainisha kuwa ni wajibu kwa kutumia vile nimesema e, pia katika vile tumezungumzia kuwa ni wajibu kukamilisha nini kukamilisha siku 30 katika mwezi wa Shaaban na pia hivi hivyo katika mwezi wa Ramadhani tusipoona mwezi umeandama basi tukamilishe 30 katika mwezi wa Ramadhani ukiandama basi tunahesabu kuandama kwa sababu asli asli tunarudi katika baqa ushahr ni asli bado tuko mwezi usipoandama asli bado tuko katika mwezi sababu mwezi mwisho wake ni siku 30 kwa hivyo hatuwezi kuhukumu kuwa mwezi umetoka mpaka ije katika yaqina sababu tunasema al-aslu al-baqa'u shay'in fala yazulu hatta fala yazulu hata yahduth al-yaqin asli ni kubaki kwa ile asli haiwezi kutoka mpaka yakini kwa hivyo asli katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ama mwezi wa shaaban ni 30 na haiwezi kutoka mpaka muandamo wa mwezi ama kuhesabu hizo siku kwa hivyo mtu atakapoona mwezi umeandama basi inathibitika kwa kwa kushu, amethibita kwa kushuhudia kwake kuwa inath, basi inathibitisha kwake kuwa mwezi ameshuhudia mwezi wa Ramadhani au ameona mwezi wa, wa Ramadhani um, umeanda wa Shawali umeandama basi imethibitika kwa kuwa ameshatoka katika mwezi wa Ramadhani na katika kaulu ya Rasul sallam katika hii hadithi fa in ghumma alaikum maana yake mwezi umesitirika kwenyu au imekuja nini imekuja mawingu imefunika mwezi hamwezi mkaona na kauli ya Rasul sallam faqdiru lahu maana yake muhisabu vile tumezungumzia mnahesabu siku siku ngapi siku 30 Kwa hivyo wala yusamu yawma 30 min Shaaban idha ghumma al-hilal na hiyo siku ya 30 Shaaban tusifunge sababu itakuwa ni shaka mfano kwa ijaonekana mwezi tusifunge siku ya Shaaban 30 inakuwa ni siku ya shaka mpaka tuhakikishe 30 ya Shaaban tumeingia ndio tunahesabu sasa tumeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani sababu kutokana na hadithi ya Ammar bin Yasir radiyallahu anhu anasema man sama yawma alladhi yushakku fihi faqad asa al qasim yule ambaye kwamba atafunga siku ambayo kwamba kuna shaka ndani yake ata asi atakuwa measi al qasim na shaka ni ile siku ambayo kwamba mwezi hujaandama na tuko katika siku 30 mpaka tuhakikishe tumemaliza hizo siku 30 za Shaaban ndio tuta tunafunga na anasema Sheikh katika sharha yake anasema hapo hatuwezi tuku tukaegemea wale watu wa hisabu katika wana watu wa mafala kwa kuhisabu mwezi kuingia mwezi kutoka sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoweka hukumu ya kufunga na kufungua alitaja katika ni ru'yatu kuona mwezi sio kwa kuhisabu muhisabu wa kifalak na ru'ya ina, ru'ya mtu anaipata katika khaswa al mtu ambaye kwamba peke yake ama watu wote wanaweza kuona ama jahili wala alim wote wanaweza kuona na hiyo yote katika usahali wa Uislamu maana sio lazima mtu ambaye kwamba amesoma mahesabu zaidi si mafalaki hesabu za nini ndio hawezi kubainisha huo mwezi umeonekana na hii hadithi pia imetubainishia kuwa kuwa hakika kufunga au kufungua haipasi eh, haipasi kwa ule mtu ambaye kwamba yuko mbali na ambaye kwamba yuko mbali na ku, kuona mwandamo wa mwezi ikikuwa mwandamo wa mwezi unakhtalifiana sababu kuna sehemu ambayo kwamba inaweza kuwa tuko mchana wengine wako usiku wengine wako saa sita sisi wengine tuko asubuhi kwa huyo mtu haimlazimi sababu sheria ime imefungamana ay allaka alhukma ala madha ala birruya ime fungamana hukumu na kuona kuona mwezi na usipoona mwezi basi unahesabu usiku na kama hata kama hiyo vile shaka anasema hata kama huo hukumu itakuwa ni hukumu inazungumzia watu wote lakini kwa saumu kufunga na kufungua inaambatana na kuona mwezi na mwezi usipotokana usipoambatana usipohakikisha kuona mwezi basi hisabu hizo siku 30 kwa kufungua kwake hiyo ndio asili ambayo sheria imefungamana na hivyo na inapasa kwa Muislamu wakati ambayo kwamba anafanya ana ako katika mwezi wa Shaaban hawezi kuikuwa na hisabu kamila na hisabu kuwa tuko tarehe ya kwanza ya pili mpaka atakapofika 30 hiyo ndio hawezi kuwa anajua tumemaliza 30 ama tumemaliza na pia katika Ramadhani hivyo hivyo je tumemaliza Ramadhani ama tujamaliza Ramadhani sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia alitu, katika hadithi nyingine alitueleza kuwa ahsu hilala Shaaban li Ramadhani basi muhisabu mwezi wa Ramadhani mwezi wa mwezi wa mwezi wa Shaabani mpaka mtakapofika Ramadhani muwe mnahesabu maana jitahidini sana kwa kujua ni tarehe ngapi hadi tarehe ngapi ama ikitoka ikitoka ikitoka ubainifu baada ya mfano watu wakaingia asubuhi kabainika kuwa kuwa mwezi uliandama jana au katikati mtu kwa katikati mchana wa, wa mwezi wa, wa, wa Ramadhani mchana kabisa akaambiwa kweli mwezi jana uliandama uliandama mwezi wa jana wa Ramadhani umeshaingia basi inampasa saizi hata kama amekula asubuhi inampasa saizi hajifungi ajizuie na kukula katika hizo siku zilizobaki kwa sababu kuwa yeye kwa katika mwezi wa Ramadhani na mtume Muhammad Allah Subhanahu wa ta'ala amesema man shahida minkum ash shahra falyasum yule mwezi wa Ramadhani atakapompata afunge hata kama ame, amefuturu basi kutokana na heshima ya mwezi basi asifanye nini asi asile sababu inapokewa kwa uh, Salma bin Aqwa radhiyallahu anhu qala amara nabii sallallahu alayhi rajulan min aslama an adhin fi an-nas anna man akala falyasum baqiyata yawmi wa man lam yakun akala falyasum fa inna al-yawma yawma ashura Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha ali, ali Aqwa bin Aslama huwa awaeleze watu kuwa Aqwa bin Salama amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha mtu e, kutoka katika kabila Aslama kuwa abainishie watu kuwa yule ambaye kwamba amekula e, ule ambaye kwamba ule ambaye alikula man akala faliyasum baqiyati yawm ule ambaye amekula basi siku zilizobaki afunge waman lam yakun akala falishumuli ambaye kwamba hajakula basi afunge siku za ashura na hii ilikuwa katika kabla ya hapo lakini soma soma shuku suka ashura ni saumu ambayo kwamba ni saumu ya sunna sasa la hii hukumu inachukuliwa katika hiyo hukumu kuwa mtu ambaye kwamba imembainikia mchana kwa eh unajua tuko kwenye ramadhani na watu wameshafungua katika watu wameshaanza kufunga basi jizio sile ule lakini hukumu itakujaja katika hii saumu yako inakubalika ama haijakubalika hiyo saumu utafanya nini hiyo utasaumu utakuja kulipa baadaye na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema yajibu al-imsak wala yajibu al-qada sababu katika kauli nyingine inapokea kwa Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema yajibu yajibu yajibu al-imsak wala yajibu al-qada ina wajibu kwake kujizia lakini la impasi qada impasi kulipa watabia ala dhalika tilmidhu ibn qayyim na mwanafunzi wake ibn qayyim pia amesema hivyo hivyo wanasema sababu ahkamu haimlazimishi haimlazimishi ila wakati ambapo kwamba itakuwa imemfikishia waqad jaa ala sharia al-hukm al-mukhti wan-nas wan-nas wahida fayasihhu sawmuhu na sheria imejalia kuwa hukumu ya mwenye kusahau na mwenye kukosea e, mwenye kusokosea ni kama amefunga basi inambainisha ina, inambainishia inampasa afunge ama swali likija hukumu ya mtu ambayo kwamba si inatakana mtu hawe na nia kabla ya kuingia asubuhi anawana e, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim wanasema la yakunu shartan fi haqqihi li'annahu lam yastati' kwa sababu hakuweza kuweka hiyo nia kwa sababu hiyo na wanasema katika kawaidi ya sharia na asili zake anna al-qudrata manatu taklif uwezo ndio ndio mfungamano wa nini wa taklifu sababu uwezi kukalifisha jambo ambayo kwamba huwezi kama huona jambo ambayo kwamba unaweza basi unakuwa katika hukumu ya kukalifisha na Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yukallifu Allah nafsan illa usaha hiyo ndio fatwa Sheikh eh, Islam Ibn Taymiyyah wa e, Ibn al-Qayyim kuwa mtu akikuwa amekula mchana kambainikia kuwa amefunga imembainishia kuwa Ramadhani imeingia basi afu, asile itam, lazima kwake asile ajifunga afunga aanze kufunga lakini je hatalipa hatalipa kwa kauli hao kwa, kwa kauli ya Sheikh Ibn Taymiyyah eh, Ibn Qayyim rahimahullah na na Ibn Taymiyyah e, eh, Sheikh wake kuwa huyu atajizuia huyu hatalipa sababu kwamba yeye halikuwa halikuwa hajui na je swali litakuja si ni mtu anafaa hawe na nia kabla ya hapo kabla ya kuingia kwa alfajiri wakasema kwa kuwa katika katika sheria manatu eh, hukumu inamshika mtu taklifu inamshika mtu katika kudra akikuwa na uwezo na huyo yakuwa na uwezo wa kuweza kukuwa na nia wallahu alam lakini dalili katika dhahiri ya masala masala ina khilafu ndani yake na hiyo ndio upande ambao kwamba Sheikh eh, Sheikh Ibn Taymiyyah ameegemea na mtu atakapofunga katika mji wa idha sama wa idha sama linsani fi balad mtu akafunga katika mji na na akafunga baki baki za baki, baki za, za, za siku katika yani amefunga katika mji fulani akasafiri akaenda kwenye mji fulani akafunga zibaki za siku nikawa fitra yake yani kufungwa kwake ikawa iko iko iko itakuwa ni baada ya hawa ambayo kwamba atakaoingia katika idi kwa hivyo haitampasa afungue walau zada siyama wala 30 yawman liqauli sallallahu eh, hata kama itakuwa imezidi saumu yake siku 30 kwa kauli rasul sallallahu as-sawmu yawmu tasumuna wal fitru tuftiruna wal adha yawmu tudhahuna saumu ni siku ambayo kwamba mnafunga wal fitru ni siku ambayo kwamba mnafuturu na siku ya adha ambayo idi al-fitr ni siku ambayo kwamba mnachinja e, wadhahiru hiyo masala ni masala ambayo kwamba kuna khilaf ndio inaingia katika khilaf al-matali je siku kuna sababu kuna kuna hadithi ambayo kwamba inabainishia kuwa je watu wanataka wafunge siku siku ya hukumu ya mtu mwenye kufunga siku ya Eid itakuwa vipi kuna wale ambao kwamba nasema dhahiri sababu Rasul wasallam amekataza kufu amesema yomu yomu la Eid ni yomu la akli na yomu shurb na katika kauli ya shekha hapa anasema kuwa itabidi huyu mtu hafunge hiyo siku kama yeye alikuwa amefunga ile siku wallahu aalam Imam Tirmidhi anasema rahimahullah وفسر بعض أهل هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وإذا من الناس e, Imam Tirmidhi rahimahullah amefasiri hiyo baadhi ya hadithi ame, amefasiri kuwa baadhi ya ahli ilm hadithi wamesema hiyo maana hiyo saumu ni Assaumu wal fitru maa aljamaa wa idham nnas, kufunga na kufungua ni pamoja na watu na wingi wa watu, na hiyo yote tadahili inaonyesha masala masala ina khilaf. Lakini insama 28 yawman liftari baladihi kabla 30 falaya yuftira maahum thumma yasumu yawman. Lakini kama mfano alikuwa amefunga siku imefika amefunga katika mji mwingine akakuja kwa mji kafika kuwa amefunga siku 28 tu na hawa anataka kufuturu basi afanye nini? a, ah, a, ah, basi hatabidi afuturu siku ya Eid ale na wao kisha afunge afunge na afunge na wao siku ambayo kwamba yani alipe hiyo siku siku ambayo kwamba hajafunga na hiyo dhahiri Allah alam hii ni kauli ambayo kwamba mimi naegemea katika kauli Imam Tirmidhi lakini shaka naegemea katika kauli ya kwanza sababu kutakamana na ile hadithi kwa siku ya Eid ni siku ya kula na kunywa kwa ambayo inadhihirika kuwa ni yeye hafunge a, afu, a, a, kama ni siku 29 ni sawa basi afungue na wao na kama ni siku 28 amemfunga 28 ama chini ya hapo basi ya Eid asherekee na wao kisha zile siku alipe baadaye Allahu a'lam نعم اللهم أهل اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام وعنا على الخير يا من إذا استعينا عانا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبي محمد